Назем бухать хуламар, хамар халық уявне. Хынара бұлзан курламар, куш тулы капмар думне. Таванзем, щитсе замар, чваш сен шубаш карне. Сигурма керзе самар, юмахрибек шурцене. Ман живы шырма шатралла, Шавжава хитревыл ман, Матезен ялзем, Ямралла, аштабыр, унда варман, тванзем, керзе курзамар, чывашсен ялязене, хынана кемеш ултагыр, ыр сунза келегене. Тванзем, хына замар, юбилей керегенже, туслық көргенеді самыр, туслых пулдар шаржинжем.